Interviu cum Ada e Ionat, dua parto. Da de la citado de interviu publicigita in la numero 1 de 2018 de la Esperanta Unesco Curiero. Ciu via vivo changigis pro la ricevo de la Nobel Premio, nun mi povas occupigi pri la geiunuloi. Antau ol ricevi la Nobel Premion, enqueto sur la strato de Tel Avivo estis montrinta che tre malmultae volis entrepreni scienzan carrieron. Tui pos la ceremonio, la postantagon, nova enqueto estis farita, cae la nombro pli grandigis je quardec procentoi. Se nur dec procentoi el tivi genuiuloi facte comensus turi scienzoin, mi havus la impreson che mi estis utila. Gis nun nur quar virinoi ricevis la Nobel premion pri chemio. Cial via opinie? En fisiologio cae medicino estas multipli da virinoi. Cae mine pensas che la membroi de la Nobel comitato estas sexismoi. Ili cronis Marie Curie du foie. La causa de la facto che existas malpli da inais sciencistoi estas que la socio ne coragigas virinoin preni tion voion, inclusive in la til nomatae malfermae cae liberalae socioi. Tro ofte oni audas remarcoin kiel ne faru tro da studoi, vi ne trovos etson, au ne electu carrieron til postulan, vi ne havos familian vivon. In certae socioi tiui formuloi aperas tre explicite in aliae pli incide. La samo ocasas in politico, in la artistae carieroi, in ciu profesio quiu postulas multe. Cai ancora pli in scienzo, cia tio povus implici che la virinoe estas pli intelligentae o la viroi. Quelcai virinoe estas in dube pli bonae. Tamen ofte ili laboras en la laboratio de iu alia, char ili volas malpli la premo en la laboro, cae estas do malpli instigatae ec estri, au ili preferas dedici pli da tempo al sia familio. Kiel shangi la menson de la virinoi? Ne estas nur afer de virinoi. La tuta socio devas evolui. Clerigado helpos nin fari tion esas malfacile, cae teo ne ocasos en unu nura tago. Ciam mi parolas en la lerneioi, ec se tiu ne igas la geiu nuloem entreprene scienzan carriedon, eble gi instigos ilin rigardi la aferon a li maniere por la sequa generatio. Scienzistino povas havi contentigan vivon, cae en sia privata vivo, cae en sia laboratio mia nepinu dones al mi la titolon avinu de la jaro. Do, oni povas esti bona avinu, cae bona sciencistinu. Ciam decvin jarage adolescantinu audas tion, gi impresas sin, cae post quin jaroi si eble electos sciencan studoin. Ciu tivi electoi ne divigas fari oferoin? Evidente ocasas oferoi, esplorado postulas multe, ciel pur la virinoi, tiel pur la viroi. Estas afer de prioritatoi. Persone mi planis nenion. Mi tractis cion lau ALVENEDE tago al tago. Mi electis la profession cion mi amis, cae mi ecavis la familion cion mi amis. Cio gravas estas ami. Ciu vi estas la qualitoe de bona sciencisto? Ili estas tri. Unue, scivolemo. Due, scivolemo. Trie, scivolemo. Ancao NECESAS ami la defioin cae ne timi ilin. Cae havi suffice critica spirito por compreni ciu tiu cion oni faras estas grava, JUSTA cae originala au ne. Ciu vi estas mal pro la minazzo quion representas la crescanta resisto al antibioticoi? Mi tre mal pro tio fenomeno. Se one ne prenus antibioticoin, ne estus resisto. Sed simpla infecto povus esti mortiga. Ni devas ELABORI novan generacion de antibioticoi. Supretio ni laboras nun. Studante la structuron de la ribosomoi de quelcae patogenae bacterioi, ni inentigis novan tipum de locoi de fixado de antibioticoi, quio povus inhibi la biosintesum de la proteinoi en la celoi. Gis nun, neniu el tivi locoi estis usata per iu ainconata antibiotico. Do ni pensas che la resisto disvolvigios tre mal rapide char ili estas ancao caracterizae de la patogenae bacterioi, ili versaine havas malgrandan au nenion influon sur la microbiomon, sur la bonain bacterioin, kiwi existas en la homa corpo. Oni povas ancao usi la chemion de tiovi novae locoi por crei antibioticoin tute malcomponeblain, kio permesos evite la ecologian peson sur la medion causotan de la ne mal componebla nucleoi de la antibioticoi nun tempe disponeblai. Resume, applicante nian plur facan al ni esperas optimumigi la proximan generacion de antibioticoi por considerinde mal prigrandigi la resiston. samtempe certigante maximuman selectivetson, optimuman efficetson, minimuman toxetson kai adequatan malcomponeblezon. Ni havas la esperon che quancam la antibioticoi estas konsiderata cil malpli profidonai, la laboratorioi ec pri la dangero de la resisto cae pri la novae ebloi considerinde malpli grandigigin. Pri cio vi laboras nun? Mi provas fare du aferoin disvolvi la proximan generazion di antibioticoi cae compreni la originoin de la vivo.